Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts? Pārmērība numur 22 - aizraušanās ar sakramentālajām. Kļūdu labo māsa Meinarda. Agates maize, Jāņa vīns, blazīs svētas, trīs ķēniņdienas krīts. Tas taču ir tik pazīstamas lietas, vai ne? Un šajās dienās, pat ja tā ir darbdiena, baznīcās ir krietni vairāk cilvēku nekā parasti. Kļūdu labojums. Visas iepriekš nosauktās lietas ir tā saucamās sakramentālijas, kas ir labas un derīgas, un viņas, protams, ir jālieto. Un, um, tur nav nekā slikta, bet svarīgi atcerēties, ka tās nedarbojas automātiski un pat nu, maģiski pēdiņās. Un to lietotājiem tāpat jārūpējas par savas veseles stāvokli, jālūdzās. Dīvaini ir arī tas, ka atnākot pasvētīt, piemēram, Jāņa vīnu, cilvēks neiet pie dievgalda, nepieņem to, kurš vispār ir visu šo sakramentāliju spēku avots, proti Kristus. Tātad dienas piedāvājumā jā, ir bieži zupa, tad ir cepti kartupelīši, ir arī vista un kristīgo kļūdu kompots. Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts?